Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze murano makuru mu Kirundo kuru kuri no mutaga akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu amenyesha ko atama tagisi y'ibyimborwa biva hanze bijya ahandi biva hamwe nako bijya ahandi mu makomine natandukanye biri aho biciye hose yishyura ku bibazo by'abashingamateka Martin Teretse yatanze umuco avuga ko abadandaza abo ko borihira mu bibanza bibiri aho byapakiriye naho bishikira gusa Istasiyo y'igitoro imwe ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi yarayihanishijwe ihadabu ry'amafaranga angana miliyoni zibiri z'amarundi ikaba yagirizwa kuba yahora itanga igitoro kidakwiye mu ntara za Rutana na Gitega naho umwimbu w'imyumbati ngo waragabanutse bituma igiciro cy'ifu y'umwumbati kiva ku mafaranga amajana indwi ku kiro kijya ku mafaranga igihumbi mugenzi wacu onera muco yarakubitiye muri ibyo bice arazaho tubwira uko yabisanze mukanya kanya n'ido n'ido ry'ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na alphonse kubwimana kibazo bakaba bagituye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu aho yari yatumiwe ngo yishure kucegeranyo cerekana ingene amwe mu makomine atoza amakori kurikira amateka redempteur gahitira umuntu aguriye ibiharage muri komine giteranye hanyuma akava yatanze ikori kugira ntihabugume haboneka siritakise ku marishandize aba ariko arasirikira mu gihugu cyose umushyikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akaba yishuye ko amatagisi atozwa gusa mu ikomini by’imbugwa biba byapakiriwemwo hamwe n'aho baza kubishikana tumukurikire martin niteretse isubira kuriha kuri edo de sharijema kuko aho natwe tuje au niveau National nk'imizigo yinjira ikobero iri kwiragenda muri kongo twoca twitoza amahera rero ntibikunda rero bavuga tuti aho umuzigo upakiriwe barihe aho umuzigo upakururiwe barihe hagati mu ibarabara mu nzira y'umuntu ariko ararengana nta tagisi nta kode kuko tujya dusanga umenga turi mu gihugu kimwe uca umenga turi mu bihugu bingana n'amakomine dufise ibyo nabyo ntibikunda kandi barabizi Martin iteretse n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umugambi wo guteza imbere no gutunganya neza ibikomoka mu mwimbo w'igitegwa c'ikigazi waratangujwe ku mugaragaro mu rumonge kuri wa gatanu Festus Ciza arongoye ishirahamwe Apropabu gishinze kuvugira abarimyi b'ibigazi mu Burundi ari naryo ryatanguje uwo mugambi avuga ko hari mu ntumbero yo kwikura ko mugwazo n'abakomisiyonere byari bizingamitse umurimyi w'ibigazi bongere bafashe kandi komine kwegeranya amatagisi yose yaho rihomba mu rudandazwa rw'amavuta y'amamesa n'inkuru tubaza Jean Pierre Misago Ichambero umugambi uje gukuraho nikijanye n'umugwazo cari cazingamitse umurimyi w'ikigazi nk'uko Festus cyiza batazira kigazi arongoye ishyirahamwe apopaba bivuga kubona amashuri atanguye umunyagihugu agacaje yirukira kuri mwene wabo babana ngo amukorere umugwaza ndaguha ibihumbi majana atatu uzompa ingunguru aya maye mu kw'icenda hirya y'ejo gitugutu iraba iyo ngunguru ibigurwa amahera ibihumbi majana atandatu urumva ko ico kintu giteye ubwoba aba nagwaje mudamu banyase fagitire y'ibihumbi amajana atatu ndakuyaguha uzompa ingunguru y'amamesa muri gitugutu urazi ko gitugutu abantu bose baba basatse ibyo ntibizosubira kubaho iki ni kizokosogwa ku neza ya komine n'amatagisi azoharugwa kuva ubu ku biro by'amavuta agurishijwe kare yahora arihwa kuca amaso ibiro bimwe ntibirigwe tagisi abacuruzi ba nyakuntunga baca bagenda bakazana ibido irimwo 27 kilo aba bagaca bazana irogi birimo majana abiri na mirongo itanu bakarihira ibiro mirongo ibiri bakarihira ibiro majana abiri aha ihombye ibiro ndwi aha ihombye ibiro mirongo itanu ku kibido kimwe ku ngunguru imwe nyakubahwa uyahahure uzoyashikiriza ukuntu yavuze ati burya uhomba amahera angana gutya aha ni ikibazo cy'abakomisiyoneri basigaye gusa mu rudandaza rw'amavuta y'amamesa mu burundi nk'uko festus cyiza bivuga babwirizwa guhagarikwa ku neza y'umurimyi w'ikigazi kuko mu burundi abakomisiyoneri batakibaho baze bashinga icyicaro mu gisata cy'ikigazi cyo kuki umukomisiyoneri agace agenda atumviriza amavuta yamanutse ari ku majana atatu baze urayatanga ntibayatanga tubwira gutya wa undi umurimyi agahabwa amajana atatu bamukomisiyoneri agahabwa amajana ane icyo kintu nacyo ko biteye ubwoba kuri icyo cy'abakomisiyoneri ngingo eh, izosohoka mu gihe uwo mugambi uzorangurwa biciye mu makoperative agura umwimbu w'ikigazi bamwe mu bari bitabye iyo nama babajije uko azokora kugira ngo habemwe umuco aha Festus cyiza avuga ko hatekanijwe gushyiraho ubuhinga bwa none buzohuza aya makoperative ku buryo igikozwe cyose kizomenyekana ku mwanya gikorewe ko bitewe n'uko abarimyi bahagaritse na cyane cyane mu kumoso inyuma yaho bimburiye umwimbo mwinshi bakabura aho bawushora umuyobozi ajeje uburimyi mu ntara ya rutana Pierre Claver abagore ikunda ahamagarira abarimyi mu ntara arongoye gusubira kwijukira icyo giterwa kuko leta yategekanije aho bazoshorera umwimbo n'inkuru tubaza ohonera muco igitego c'umwumbati ntikirimwe nkuko vyahora aho ni nko ku muso mu ntara ya Rutana aho abarimyi bahisemo kurima ibindi bitegwa nk'ibigazi na cane cane ibitegwa vyera n'ingoga bakabikura nk'amahara menshi nk'umuceri n'ibiharage n'ibigori ivyo rero bigatuma icyo gitegwa carimwe cyane mu kumoso kigenda kirahebwa kurimwa buke buke kuko twabiganiriye n'abarimyi bo muri ako karere Pierre Claver Bagorikunda umuyobozi ajejwe uburimyi mu ntara ya Rutana haremeza ko ico kibazo gihari inyuma yaho abarimyi baburiye aho bashora umwimbu w'imyumbati wabonetse ari mwinshi icyo twakivuga ko urabona ibi bintu byo kugwiza umwimbu hajya abarimyi bamwe bamwe bameze nk'abadandaza harageze igihe umwimbu w'umwumbati uba mwinshi cyane hama ico gihe ibiciro biragabanuka ama muri ico gihe nyene hariho ibindi biterwa babiteye kandi byera n'ingoga wasanga nabyo umwimbu byari bizimbye ku isoko aha navuga nk'umuceri ibiharage ibiyoba hanyuma hariya rero bagaca bihutira guca bagomba kurima ibyo nyene kugira ngo bace baronka amahera aciye vuba n'ingoga kandi menshi bikaba byatumye mu mwaka umwe igiciro c'ifu y'umwumbati kiva ku mafaranga amajana ndwi kija ku mafaranga igihumbi ku kiro nk'uko biri ku masoko atandukanye ya Gitega na Rutana tugereranije no mu mwaka uheze ubu igiciro cyaraduze kuko mu mwaka uheze nk'ikiro cy'ifu twagurisha amajana indwi atandatu n'itanu twarabwishe tukajya tuburangura amajana atanu mugabo ubu turangura imbango amajana umunani tukajya tugurisha ifu ubutwaye nyinshi tugurisha amajana icyenda detaye n'igihumbi murumva ko ibiciro byamaze kuduga atari cyo kimwe no mu mwaka uheze Pierre Claver Bagorikunda umuyobozi ajejwe burimye mu ntara ya Rutana ahamagarira abarimyi gusubira kwijukira igiterwa c'umwumbati ngo kuko leta yatekanijwe aho umwimbu uzoshorerwa batarose n'ingoga iyo baca bishora baca bihebura ariko ubu tubaza ko atariko kumera kuko muri kino gihe leta baduhimiriza yuko twogwiza umwimbu hanyuma iyo turubonye umwimbu aho uri kuraba mwinshi tugaca tuvuga kugira ngo baturondere amasoko ubu rero turiko dusubira kubahimiriza ahubwo kugira ngo basubire abakirima ahubwo bacije icyirukire nacyo nyene ntibagisiga inyuma kuko umwimbo ubonetse ari mwinshi tuzoba tuzi yuko leta nayo iriko iradufasha kugira ngo bashobore kuronka aho bashorera uwo mwimbo wabo kandi turazi yuko ivyo bizoshoboka igiterwa c'umwumbati kikaba kiri mu bitegwa kiribwa cane mu Burundi ibiharuro vyakozwe mu myaka iheze vyerekana ko ico giterwa carimwa n'abarundi ku bice birenga mirongo indwi ku ijana radiyo isanganiye muramvya imwaro igitega karuzi bubanza cy'ibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe saha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'indwi ano makuru arabandanya ihadabu ringana n'amafaranga miliyoni zibiri z'amarundi nicyo gihano ibiro by'igihugu bijeje gusuzuma ubunenge mu bidandazwa BBN mu mfunyafunya y'igifaransa byahanishije kuri uwa gatanu nyene station service iri ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi kubera yatanga igitoro kidakwiye abafisi ingendeshwa barashima ico gihano ariko bagasaba abakozi b'ivyo biro kuza baragendera kenshi amastation ari mu gihugu hagati kuko bari bamaze hafi umwaka bibwa n'inkuru tubaza Zeno Nzambimana abakozi b'ibiro by'igihugu bijejwe inzirakanenge mu rudandazwa bashitse ku mugwa mukuru w'intara y'aburi kuri uyu wa gatanu bazanywe no gusuzuma amakuru wari bafise avuga ko sitasiyo serivisi iri ku mugwa mukuru w'intara y'abururi yoba itanga igitoro kidakwiye bamaze gusuzuma ngo bakaba basanze uguze amaritiro icumi y'igitoro yibwa amamiriritiro ijana ni ukuvuga ko amaritiro ibihumbi mirongo ibiri aba yashikanywe muri iyo sitasiyo ngo abaguzi bahomba amaritiro amajana abiri y'igitoro ariko ku gaharuzo ariko kontoreri mu rurimi rw'igifaransa ngo ubwo busuma bukaba butibonekeza iperereza nk'uko bivugwa na jean bosco buzokoro wo mu biro bijejwe inzirakanenge mu rudandazwa avuga ko ku iritiro icumi y'ibitoro basanze umuguzi ahomba amamirilitiro mirongo ibiri n'atanu yonyine. ngo iyo sitasiyo ice zigahanwa hisunzwe amategeko nyene iyo sitasiyo rero y'ubururi akaba yaciye ahanishwa ihadabu ingana n'amafaranga imiliyoni zibiri z'amarundi naho uwo nyene iyo sitasiyo avuga yuko yaciye ari ayo mafaranga ubwo nyene muri ibyo biro bijejwe inzirakanenge mu rudandazwa bavuga ko basize bugaye iyo sitasiyo mu kurindira konyene sitasiyo akoresha akuma abakozi bavuze yuko kadakora neza ngo akazoyugurura ari uko yagakoresheje abaguzi bari bamaze hafi umwaka wose bidogera iyo sitasiyo yuko ibasahura barashimira ibiro vya buramatari w'intara ya bururi vyahamagaye ibiro bijejwe inzirakanenge mu rudandazwa bagasaba abakozi b'ivyo biro kuza baraduga mu gihugu hagati cane cane ku masitasiyo kugira ngo abarenga amategeko bahanwe hisunzwe amategeko abo bakozi nabo bakaba batumenyesheje yuko muri kino gihe bariko barabikora mu gihugu co hose Jivan Dayikeza umuyobozi mwishikira mu biro vya Rumatari w'intara ya Bururi arashima abatanze iyo nkuru y'ubwo busuma kuri iyo sitasiyo agasaba abadandaza b’ibururi bose gukora hisunzwe amategeko i Bururi Zeno Nzabimana Radio Isanganiro Arakoze zeno nzambimana kuri wa gatanu niho hashikirizwa vyifata kibanza komine giheta yo mu ntara ya Gitega ibarabara givu ryasanuwe n'ishira Oxfam rihanyuka ku ibarabara kaburimbo nimero zibiri rija ku biro by'iyo komine abanyagihugu barashimishwa n'iryo barabara ariko bamwe muri bo bakanegura ko amazi ava mu miserege yaryo abononera amazu n'indimo iryo barabara rikaba ryasanuwe ku miliyoni z'ababa amajana ane jeha Nibigira urongoye umugambi ujeje gukinga ibiza mu ishyirahamwe Oxfam ryatanze uburyo bwo gusanira iryo barabara umupfasoni Beatrice Niyungeko avuga ko iryo barabara batanze uburyo bwo kurisanura kuko ngo babisabwe n'abanyagiheta ishyirahamwe OIM naryo rikaba ngo mu vyegeranyo ryatanze ryavuze ko iryo barabara ryari mu yageramiwe byavuye mu biganiro byinshi twagiye dukora aho haje abenegihugu bo ngaha hamwe n'ababaserukira mu ikomine bakagerageza kuraba ingorane zijyanye n'ibiza n'isibe ah, bashobora gukorera ko hanyuma hariho n'ikindi kigwa cyakozwe na oyiyeme ah, izana ikarata yerekana ahari amangenge gusumba ahandi umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya gitega n'ibigira gerard asaba ko iryo barabara ryobungabungwa aba babikoze ejo tutabibungabunze n'ubundi dusubira hahandi dushima kandi dusaba yuko intwaro cyane cyane ku makomi komine odufasha muze murahimiriza abenegihugu kugira ngo ibiba byubatswe bibungwabungwe abanyagihugu bo muri komine giheta barashima igikorwa cyo gusanura iryo barabara bakavuga ko bazoribungabunga eh, iri barabara twagiye neza cyane ko twarabonye ko ari terambere kuko kare na kare twaraturicamo harimo ibinogo amazi agacamwo arengana none ubu arafise inzira yayo urumva n'umuntu yunguruje utuntu twiwe usanga ariko aragenda neza akadushikana n'amahoro tuzoribungabunga mu gufata iyo inkukura ibaye nyinshi tuzofata tuze turaja muri nyamisereke dukurayo ijya nkukura iri kiragendayo kugira ngo dushobore gukingira amazu amazi kugira ngo ntateke ngo hava twari inzu ariko rero hari abandi banyagihugu bavuga ko imiserege y'iryo barabara iza n’amazi menshi abononera amazu n'indimo cyambere ryari ryiza ariko amazi bayashyize uruhande rumwe agiye gufata inzara rero agendana mu muvuduko mwinshi hanyuma ijya miserege baciye igaca yuzura amazi yari amaze guhuga aca ahugira ku mazu cyangwa akamanuka nefu mu kabande mu ndimiro tugasanga n'imyonga y'epfo yacu tuvamo yazivye kugira ngo tumererwe neza ndiye bazaboraba ukuntu bodoha iyindi miserege itwara amazi neza ariko kandi musanteri wa komine giheta ni na haza misherine ntahuza nabo banyagihugu kuko we bavuga ko ayo mazi avugwa atava kuri iryo barabara ryasanuwe iryo barabara ripima ibirometero birenga gato bibiri rikaba ryasanuwe ku mahera baba imiliyoni amajana ane mu mafaranga y'amarundi igitega Jean ibwira ku bwa radio isanganiro urakoze Gerard dusozera no makuru mu ntara ya Kayanza imivyaro y'ibiti renga ibihumbi ijana na mirongo itanu yo mu bwoko butandukanye harimwo nikogwamwo imiti ukunagura inyubako za leta ziri ku kibira zononekaye ari bimwe mu bikorwa bigiye kurangurwa n'ishyirahamwe Hopis Community mu ntumbero yo gukingira ishamba ribangamiwe uyu munsi n'ibikorwa by'abantu byashikirijwe byo mu Kayanza na Claude niko ndeharongo iryo shyirahamwe mu ruganda rwatunganijwe naryo n'inkuru tubaza Patrick Nsengiyumva mu ruganda rwari rwatunganijwe mu mpera z'iyi turimo n'iryo shyirahamwe Hopis Community ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza bamwe n'abandi mu bari batumiwe baremeje ko ishyamba kimeza rya Kibiri uyu munsi ribangamiwe n'ibikorwa by'abantu aho naho bagatanga karerero nk'abaja kwicirayo ibiti barondera inkwi zo gucana abanyagihugu barimira hafi y'ishyamba rya Kibira baguma barondera kuri vogera mu kwagura amatongo yabo ndetse ntibasize inyuma n'abahigi baguriyemo cyane abanyagihugu bo mu miryango y'abatwa nko muri komine Muruta bahora baje guhigayo ibikoko byo kurya Claude Nikonde harongoye ishyirahamwe Hopis Community amenyesha ko ari muri iyo ntumbero ishyirahamwe arongoye ryateguye umugambi uzamara amezi cumi n'umunani uri kurafasha guteragira ibiti muri iryo shamba na cyane cyane ku nkengera zaryo wigisha unafasha abanyagihugu bo ku mitumba ya Remera Muciro na Caguka muri komine mu Ruta kwiteza imbere biciye mu burimyi n'ubworozi uwarongoye iryo shirahamwe amenyesha kandi ko n'inyubako z'ikigo kijejwe gukingira ibidukikije aho mu Kayanza zasambuwe ku kibira mu gihe cy'ugwimo nazo nyene zizosanurwa kugira ngo gisata ca ba mukerarugendo gisubire gukora ibyo navyo kubwiwe ngo bigazo bigatuma hanashyirwaho n'ishure ryigisha ibijanye na ba mukerarugendo aho nyene ku kibira Justine komeza dusaba umuhanuzi wa Buramatari mukanza jeje ubutunzi yari yaserukiye intwaro muri urwo ruganda yarashimye uwo mugambi w'ishirahamwe ho Peace Community wo gukingira ibidukikije aho yavuze kuje hageze ngo kuko gushika uno musi ico kibira kibangamiwe n'ibikorwa vy'abantu kaba yasavye kumwe n'ubundi bakwiye kumva ko gukingira ikibira n'ibinyabuzima birimo ari umwitwarariko wa bose ngo kuko kidufitiye akamaro kanini uyo mugambi wose ukaba uzotwara uburyo bungana n'imiliyoni zitatu z'amadolari y'abanyame Amerika mu Kayanza Patrick Nsengiyumva ku baragiye isanganiro Patrick Nsengiyumvura akenuye amakuru twari twabateguriye ni hano duciye tuyasozerera ni ku isaha 6 zirenze ku minota 45 Shimire Alphonse kubw'Imana yari muhinga bw'ivyuma